Allahun xhelle ve ala e falënderojmë vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lëvdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi familjen e tij shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër në takimin e kaluar kemi përfunduar komentin e surës El Haka dhe vazhdojmë tutje inshallah sonte me surën e radhës nga xhuzi i 29. Dhe surja e radhës është surja El Me'arij, një sure e cila është nga suret e Mekës. ka zbrit në Mekë dhe shumë nga dijetarët kur e kanë komentu këtë sure e kanë konsideruar si një lloj vazhdimësie të surës Al-Haqa. Për shkak se aspekti tematik i kësaj sure ndërlidhet shumë me surën paraprake. Në surën El-Haka kemi pas një lloj prezentimi të një situate tejet të sikletshme, të një gjendje të mjerueshme, të vuajtjeve të mëdha që do i përjetojnë ata të cilët nuk ju bindën Allahut tebareke ve teala, kundërshtuan, madje penguan shpalljen e Zotit. Atje është përmend një gjendje më tepër e tyre shpirtënore, domethënë një, një, një, një vuajtje psikike më tepër nga tmerret që do të ndodhin. Ndërsa në surën vijuese në surën Mearixh, Allahu tebareke ve teala tashmë shpalos pak në mënyrë më të detajzuar edhe për gjendjen dhe hallin e tyre ditën e gjykimit. Por krahas saj, Allahu përmend edhe rrugëdaljen, ngase nuk ka në Kur'an askund që përmendet ndonjë problem i caktuar që njerëzit ballafaqohen me të, ndonjë telashe e që në vijim diku mos jetë edhe zgjidhja. Dhe kjo është ajo qasja e kompletuar që duhet ta kemi, jo t'i injorojmë problemet, Por, t'i pranojmë problemet, dhe pasi t'i pranojmë problemet, mos ndalemi këtu, por të kërkojmë zgjidhjen. Kjo është e kërkuara, ngase njerëzit ose i injorojnë problemet, ose i stërmadhojnë problemet, dhe stërmadhimi i problemet pastaj bën që mos me u marrë me zgjidhjen, po vetëm me ankesa dhe me vajtime, ndërsa e duhura është që t'i njohim problemet, këto janë, të mira, Të këqijat, të voglat, të mëdhajat, këto janë. E pastaj të shikojmë çka është zgjidhja. Dhe Allah xhallahu ta përmend se është e vërtetë se është problem situata Ditën e Gjykimit. Është situatë e vështirë e rëndë, por a ka rrugë dalje? A ka zgjidhje? Po ka zgjidhje. E po kjo sure flet për këtë zgjidhje. Flet për këtë rrugëdalje në një varg ajetesh ku Allahu përmend, do të thotë, ë cilësitë që duhet të pajisur me to dhe me lejen e Allahut këto cilësi garantojnë rrugëdalje nga këto mjerime, nga këto vuajtje dhe dënime që janë përmendur edhe në surën Al-Haqa, por përmenden në surën Al-Ma'arij. Surja Al-Ma'arij fillon me një sulm të kundërshtarëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili realisht është i shpërfaqur në formë të një tallje dhe mohimi dhe kundërshtimi. Kemi thënë të nderuar vëllezër se Allahu tebareke ue teala nuk prezenton çdo lloj, domethënë, dileme apo çdo lloj kundërshtimi, apo çdo lloj tallje që kurejshët apo kundërshtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë marrë me te. Jo, mirëpo përmend bazët e kësaj, për na treguar fillimisht se ku është problemi, cili është problemi kryesor i këtyre njerëzve, kjo është shumë me rëndësi. Kur ta njohim problemin, kur ta njohim gjenezën e problemit, tani manifestimet e problemit, tek e fundit nuk janë me rëndësi mo. Për shembull, nëse një njeri, nëse një njeri, ka zili ndaj dikujt, nuk mundet me e përballu, për shembull, suksesin e dikujt, s'mundet, ato. Dhe tash këtë pamundësi të përballimit të këtij ë të, të suksesit të kësaj arritje të këtij e shpërfaq pastaj ose me zbehje t'raporteve ose me përgojim ose tani këtu qysh manifestohet është çështje tjetër. Mirëpo ku është gjeneza e problemit? Pse që ky njeri bën qështu? Zilia? Kur e njohim që këtu është problemi, pastaj manifestimet janë të kuptueshme, janë të natyrshme, jo të pranueshme, por janë të kuptueshme. Dhe më lehtë pastaj kena me e trajtu. Dhe kjo është metoda e Kuranit. Kurani nuk vjen me çdo llaf, çdo muhabet që kurejshët e kanë thonë, çdo kërkesë. Po çka s'kan thonë, çka s'kan bërë, s'a me rëndësi ajo punë. Kurani merret me bazat, me themelet. Na spjegon pse këta njerëz nuk janë këtu. Pse këta njerëz e kundërshtuan pejgamberin sa sallam? Pse? A thu vallë problemi ishte tek për shembull kapaciteti i tyre intelektual, s'e kuptojnë ma shumë, a është ky problem? A ishte ky problemi se gjuhën s'e kuptojshin? Pejgamberi sa sallam folke një gjuhë, këta një gjuhë s'kan pas përkthys. Ku është problemi? Jo, këtu këtu s'ka qenë problem. Jo. Problemi ka qenë dikun tjetër. E ku është problemi? Problemi ka qenë të, të nderuar vëllezër kryesisht në 2-3 baza themelore. Një nga bazat themelore të këtij problemi që e kan pas kurejshët me pejgamberin sa sallam, përmend në suren Mearixh. Surja Mekë, suret e Mekës, apo situata e Mekës është situata e një konfrontimi të vazhdueshëm për dominu. Kush po dominon? Jo në kuptim të pushtetit. Pejgamberi sa sallam nuk ka luftu për pushtet në Mekë. Ja kanë ofru e s'e ka dasht. Jo s'ka kërku pushtetin. E për çfarë për çfarë dominimi bëhet fjalë? Për dominimin e koncepteve. Nga se kurejshët e Mekës nuk kanë leju që me dominu kuptimi që ka ardh me të pejgamberi sa sallam. As i besimit e as i organizimit të jetës. Kjo shumë është me rëndësi me kuptu. Nga se kur pejgamberi sa sallam ka ofru koncept të besimit, ata kanë pru koncept paralel, edhe na kena koncept të besimit. Si të na mësu ti neve qysh me besu, na po besojmë, Prandaj Allahu ka përmend se në qoftë se i pyt ata për shembull kush ka kriju qiellin e tokën? Allah. Allahu ka kriju. Nëse i pyt kush ju furnizon? Allahu na furnizon. Prandaj ata kanë pas një farë lloj koncepti të besimit. Edhe kanë pas një organizim jetësor. E kanë organizu në mënyrë të caktume jetën. Por që ky koncept i besimit ka shkaktu pastaj problemet në organizim të jetës dhe si tërësi ka qenë problem. Ka ardh pejgamberi sa sëllem që me u mësu fillimisht konceptin e besimit, çka i bjen me besu në Zot? Edhe çka i bjen me organizu jetën konform atij besimit? Për qata kanë refuzu me thonë la ilaha illallah, se e kanë dit çka i bjen. Ata e kanë kuptu shumë mirë çka i bjen la ilaha illallah. Dhe kur se kur thu la ilaha illallah, duhesh tani bajagi do pjesë të kuptimit tënd të besimit me i eliminu. Duhesh me pasuru pastaj varfrinë tënde të kuptimit të besimit me do koncepte që për ty nuk janë të pranushme. E që pastaj në bazë të saj edhe rregullohet pastaj dhe jeta, rrënohen disa klasa të caktuara që kanë përfitu mbi bazën e koncepteve të çoroditura etj etj. Pra ka qenë njëfarë lloj beteje për dominim konceptual, për dominime të kuptimeve, kush e ka ma mirë besimin, a ky a ky? Edhe gjithë këtë arenë të këtij konflikti e kanë vëzhgu arabët përreth. Ky mirë e ka, po edhe tash, tash mirë e kanë, e kanë vëzhgu, apo. Bile ajo që ka pengu shumë nga arabët në mënyrë të lirshme me e pranu, spjegimin e pejgamberit, a.s., ka qenë, pikërisht, Dominimi i kurejshve mbi qabe. Shiko, dominimi i tyne mbi qabe. Ata kanë: mirë, mirë, ky mirë p'e kallzon, krejt mirë e kiti. Ama këta e kanë qabën. Me kon që ti, domethonë, je komplet pej Zoti edhe këta hiç s'i don Zoti, jau kish marrë qabën. Objekti ka qenë problem te shumë arabë. Jo fakti, materia ka qenë ma tepër problem, pengesë sesa, sesa domethonë fuqia e argumentit. Dhe njerëz për shembull këtë e kanë, e kanë problem. Fuqia, fuqia e dukjes, fuqia e materies, për shumë njerëz, është ma e fuqishme se fuqia e argumentit. Apo. Dhe shpesh herë për shembull njerëzit e dinë se për shembull ë ë këto sene nuk janë n'rregull, ama ata kanë ec, ata kanë shku, apo. Edhe kjo i bën njerëz me pengu pastaj me e kuptu drejt se n'rregull zhvillimi, zhvillimi për shembull ekonomik, teknologjik krejt diçka tjetër. Mirëpo, koncepti i besimit, vlerat morale, kush është njeriu, s'ka lidhje me këto. Andaj aftësia për m'i nda këto sene, i i hap njeriut rrugë që lirshëm me kuptu. Këtë s'e kanë pas shumica nga arabët. Edhe këtë dominim mbi qabën e kanë keqpërdor arabët për me i zhvlerësu konceptet që ka ardh me to pejgamberi sallallahu alejhi ve selam. Prandaj vjen surja me ardh dhe e shpërfaq këtë lloj, këtë lloj problematike të kësaj tendence për dominim përmes talljes e para dhe e dyta shpërfaq, domethonë, krenarinë e prezentimit të koncepteve, pavarësisht situatës së bartësit të koncepteve. Këtu ka dallim. Pejgamberi alejhi selam ka qenë në pozicion të dobët në Mekë, në kuptim politik, në kuptim ekonomik, në kuptim të pushtetit ka qenë i dobët. Mirëpo, mirëpo konceptet me cilat i ka rrënu konceptet e kurejshve kanë qenë nga epërsia, jo nga pozita e tij, apo. Pozita e ti poshtë, e dobët. Ama shikoni këtë ligjërim kuranor, e kemi marrë në surën Mulk, në surën Kalem, është një, është një dominim, do unë i, i pakonkurencë, një trajtim nga epërsia, se ju jeni fundërrina, realisht, i pakonkurencë është, E mund ta keni Qaben, e mund ta keni Mekën, mund t'i keni këto përkohësisht, mund të jetë pejgamberi i shtypur në Mekë, mund të jetë Bilali i keqtrajtuar në Mekë. Mundet që muslimanët në Mekë mos të kenë forcë me i rezistu kësaj dhune. Ama kjo absolut nuk ju bën ju në epërsi intelektuale ndaj muslimanëve, jo. Kur vjen aspekti logjik i arsyeshëm, i koncepteve, Atëherë dominon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithmonë këtë dominancë thash konceptuale, të kuptimeve intelektuale e ka ushqy Kur'ani tek sahabët që kjo të jetë ajo krenaria e brendshme që përkundër shtypjes së jashtme kjo nuk tundoset. Kjo nuk lëkundet absolutisht. Dhe kjo është që ka njerëz te muslimanët po ndodh që situata e jashtme re, realisht po ndikon, po në disponimin e brendshëm. Dobësia e jashtme po shkakton komplekse të brendshme. Këto dyja duhet m'i dallu. Nuk, kanë, nuk duhet kështu me qenë e, kaq të lidhura mes vete. Ngase situata e jashtme i ka arsyet e veta pse o qështu. Por pse me komplekse? Pse me ngarkesa? Pse je kaq inferior? Këtë nuk nuk ta arsyeton situata dhe pozicioni, ku ti je. Prandaj e shihni që nga fillimi sura Mearixh e ka njëfarë lloj trajtimi bajagi bajagi goditës. Dhe bajagi nga epërsia dhe krenaria, edhe pse ka qenë pejgamberi s.a. në Mekë, thash, i shtypur edhe shokët e tij të keqtrajtuar. Mirëpo, kur vije pas kësaj folje se'ele, pjesëza bi, atëherë nuk o më pyetje, por është kërkesë. Se edhe pyetja një kërkesë është. Po tash flet më shumë për kërkesë, se se'ele an ka pyet për filanin apo. Se'ele bi ka kërkuar që me ndodh diçka apo. Andaj kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ua përmendte kurejshëve të Mekës ditën e gjykimit, edhe se të kenë kujdes se do dalin para Allahut me dhon llogari e do të pyeten për këto kundërshtime, këto inate, këto mendjemadhësi që po i shfaqin, Se'ele sail, sail një i panjohur, njëri ka kërku bi adhabin waqi'. Domethënë ka kërku një dënim që të ndodhë waqi' sa ma shpejt. Kjo kërkesë e tyne të nderuar vëllezër thash ka qenë një lloj sfidimi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A po thush që Allahu ka me na dënu? A po thush? A po thua ti se je dërgumi i Allahut? Po. A po thua që ky libri i Allahut? Po. E qe na s'ta pranojmë ty as librin, as ty s'pranojmë pejgamber, na sjell dënimin. Ky është fillimi i surës Mearixh. Kjo arrogancë sfiduese ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se'ele sailun bi adhabin waqi. Ka lyp që të vijë dënimi menjëherë. Edhe ka sfidim, por ky sfidim është tallje. Domethënë ata për m'u tall me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kanë përmend këtë kërkesë. Shikoni vëllezër Po të kishte me qenë, po të kishte me qenë në dorë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo të kishte me qenë në dorën tonë, gjithë ky provokim, gjithë kjo tallje, apo, dikur do shpërthente njeri, apo do t'jau japë te kokës dënimin që po e kërkojnë, ata. Mirëpo, Allahu xhel-le ve ala e përmend këtë dilemë për dy arsye. E para, për treguar se ky është veç pejgamber. Çështja e dënimit është n'dorën tonë. Andaj neve na keni sfiduar. Jo njerin tonë. Tash do shohim si do ndodhë situata. Për. E para, dhe e dyta të nderuar vëllezër, për me tregu se problemi kryesor i mosbesimit ka qenë realisht dita e gjykimit. Ata s'kanë mujt e paramenu, s'kanë mujt e paramenu se do të dalin ditën e gjykimit edhe do të ringjallen edhe do të pyten do të pyten për çfarë kanë bo ngase ata nuk jon mësu me i pyt dikush ata kanë pasë rob kanë keqpërdor po kurrë kurrkush n'pytje s'i ka marrë Ata s'jon msu m'i marrë dikush në pytje. Ata s'jon msu m'i pytë dikush pse ti e ban këtë punë? Ngase ata e kanë organizu jetën me teket e tyne, si i është përshtat qejfeve tyne. Me ardhë dikush tash me një sistem tjetër, që e prish këtë organizim, e jau prish tash edhe balancat e tyne, sociale, ekonomike, kështu me radhë. Njerëzve ua kthen hakun që u duhet, dhe do t'i kalojmë, merren n'pytje për këtë çështje, ato s'ka mujt me pranu këtë punë. Prandaj, nga njëra, njeri të nërëzër, kur nuk ka mundësi me ndryshu, nuk ka mundësi me e ndryshu një fakt, Po as nuk ka mundësi me e rrënu atë fakt, me fakt nga ai, çka bën? Mohon. Mohon. Po mohimi këtë rast, a është logjikë? Jo, apo. Nuk ka logjikë, apo. Sikurse për shembull e kemë përmend në shumë raste. Nga dilemat kryesore që sot i përmendin, Ata që e promovojnë ateizmin, sot ateizmin e, e modern të kësaj kohe, nga dilemat kryesore është e keqja që ndodh në tokë. Domethënë, pse ka varfni, e pse ka vërshime, e pse vdesin fëmija, e pse ka tmerr, domethënë, dhe me këtë e kontestojnë fuqinë e Zotit, e kontestojnë diturinë e Zotit, dhe e kontestojnë rahmetin e Allahut. Po meqenë që Zoti ekziston, pse nuk e përdor fuqinë me e ndal të keqen? Nëse Zoti ekziston, a e din çka ndodh në tokë? Dia. Nëse e din dhe ka fuqi, pse pra s'na mëshiron me e ndal këtë punë apo? Paaftësia me e kuptu natyrën e sprovës në dunja, apo mungesa e motivit me kërku të vërtetën, ngase e dinë ku asht e vërteta, atëherë më e lehta për me i dhon fund komplet këtij procesi të tekeve të tyre është mohoje. Se ekziston apo? Po fakti që Allahu nuk ndurhyn është çështje që duhet me debatu. Okej, mësojmë. Hajde të shohim pse, çka ka thënë Zoti kur ndodh. Por pamundësia jote me e kuptu, apo, nuk të jepet me mohu. E kështu bëjnë njerëzit apo? Si s'e kupton ai vet? Si s'ja rrok mendja e tij? S'i përshtatet epsheve të tij, ma s'lehti me u shkarku nga barra e presionit për me e pranu është, mohoje. Mohoje. Prandaj edhe, kurejshët e Mekës, Nuk kanë dasht as me u lodh me menu. E që kanë nëse kokë për njëmend e vërtetë, dhe dalim para Allahit. E tani si të nisin këto debatët e mrenshme, dihet ku përfundon. Dihet ku shkon, a po? Po një për shembull nal, një që mohon, ose për shembull i dhanun pas epsheve, nuk përfill urdhnat e Zotit tebareke ue teala, më nalë më në më hanë. Mi që këje që shtot për një me, a ka kuptim? Unë po bëj kështu, po duhet me ekzistu, rastësisht s'ka kurgjë, hin do debate të mrenshme, hin diskutime të mrenshme. Minimumi që ka me ndodh te ky është, minimumi që ka me ndodh është një lloj mjegulle, paqartësie për rrugën që duhet me ecë. Kjo mjegull tani ka me e detyru me kërku qartësim, po nëse e kërkon qartësimin dihet ku e gjen atë. Dhe kush e ka kërku kështu? Po plot njerëz s'kanë guxim. Prandaj kemi nën disa raste thënë. Pendimi nga mëkatet është guxim. Se ai që merr guxim, me i thon të kalumes jo, jo Mënyrës së jetës së tij, jo më, do guxim. Ama kur një është frikacak, nuk ka guxim me e ndryshu, tenton që aspektin frikacak që e ka me e mbulu me mohim, me e mbulu me arrogancë. Ti tenton me e mbulu, po është mbulim fals. Nuk ka real, nuk mund, nuk mund, nuk qëndron. Prandaj Allahu xhelle ue ala i thotë se Fakti që ju e mohoni ditën e gjykimit, nuk është i ndërtuar. Që ka, kjo është, kjo, kjo, kjo, kjo është shpërfaqje e brendisë që veç Allahu e din, po na e vendos, kështu me e pa, a po, qysh njerëz menojnë. Edhe njeri që është, gjithkush, çdo njeri ka do hile të veta që mundohet kaherë me lujtë. Allahu xhelle ue ala po ju thotë, fakti që ju po talleni me ditën e gjykimit, Edhe po e nxitoni ardhjen. Nuk buron nga sinqeriteti. Ju e dini që po rreni. E dini shumë mirë. E nuk buron nga argumenti, se e dini shumë mirë ju se s'keni argument. Me çka po e mohoni? E dini shumë mirë atë. E dini shumë mirë. Prandaj ikja nga realiteti. Po bëhet nga paniku. Kurejshët e Mekës i ka kap paniku se tash njerëzit kanë me pranu këtë, kanë me bo këtë, e tash për me e kontrollu panikun edhe me shkaktu njëfar lloj, njëfar lloj e, e zhurme në mesin e njerëzve, lansojnë këso tallje e këso hajgare, a po. Prandaj të nderushëm nganjëherë, nganjëherë ë disa probleme që mund të shfaqen n'jetën tonë si muslimanë. Disa nganjëherë për shembull pengesa që mund të kemi në rrugë, të vendosura nga palë të ndryshme për shembull. Shpesh janë si pasojë e panikut. Se në qoftë se hapet rruga, çka bohet këtu tash? E çka ndodh tash? E ai që në panik e në presion merr vendime, Gjithë më shkon të ushtu paniku, që ka nëse hje këtë kjo avta? Këtë më përshamë më lajë cili, e cili e, ka rritë diqka për po njërë të, njërë të mashtrimeve ose, kështë më rratë. Aj, aj, shfaqë që i pa e gëzën që ato, për po më rratë ti, gjithë e ka frikën, e që ka nëse kapin? E që ka nëse ka një gjizua, për? Po? e që ka, e që ka, kështë më rratë? Andaj njeriu gjithmonë, domethonë, shantazhohet nga iblisi, a kupton. Tani shantazhon të tjerët, a kupton. Se këtë shantazhin, iblisi jau ka msu njerëzve, a kupton. Ai t'shtin me bo keq, tani thotë, inni beriun minkum, jam larg, tashti, kur të marrin vesh, ti merru vesh me këtë punë, a kupton. Ti ballafaqohu me pasoja, a kupton. Edhe në presion të shantazhit njeriu pastaj tenton që, me vepru, vepra që nuk janë bindje e tij, nuk është ai, Pastaj Allah thot lil kafirine lejse lehu dafi'. Përgjigje direkt apo. Për pabesimtarët, domethënë nuk ka kush e nal kët. Domethënë kurdo që vjen, kurdo që vjen, është i pandalshëm. Që i bie ai që si kamerët. Mohimi i juaj, tallja e juaj, shpërfillja e juaj, refuzimi i juaj, nuk e nalë dënimin. Absolutisht. Të nderushëm, nëse një njeri për shembull, shkon me pa një lojë, me pa një lojë, dhe Është në pjesën e tifozërisë. Është në pjesën e tifozëve atje. A ka përgjegjësinë për lojën që zhvillohet në fushë, në kuptim të fitores apo të humbjes? Jo. Për shkak se s'është pjesë e lojës, apo? Ose për shembull, s'don me kon as tifoz. Për shembull, absolutisht. A merr dikush për shembull përgjegjësi pse nuk u fitua filon loja e kështu me radhë, jo, s'je kon pjesë e lojës, ti je kon tifoz. A ka kësi ndarje në dunja, a ka tifoz edhe lojtarë, Nuk ju kryn punë, kot e ki, moho, injoro, tallu, pengo, ik, harro, mos meno, çka të dush ban, lejse lehu dafi, këto s'ka mundësi dafi, s'ka kush e shty, po nuk mun e shty, nuk ki mundësi, a kupton, meqë po sfidoni, ja u kthejmë me sfidë, pse, lejse lehu dafi min Allah, Min Allah ka ardh pastaj. S'ka kush që e largon për shkak të kujt? Për shkak të Zotit xhele ve ala. Jo pse Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka me u forcu nesër, edhe për shkak se ka me bu ushtri të fortë, ju s'keni kah me ikë prej dënimi, jo për atë punë, a kupton. Por për shkak se ky është dënimi i Allahut, lejse lehu dafi, nuk ka mundësi me u largu, nuk ka mundësi me u shty, min Allah. E tash Allahu xhele ve ala po thot, meqë po doni me u tall, meqë po doni me injoru, ja ku është sfidimi, a kupton. Edhe mes nesh dhe jush, sa i përket sfidimit është, kush? Ju po sfidoni, po edhe na po sfidojmë. Dhe mes nesh dhe juve, kush është ai që e përcakton mbarëvajtjen e sfidimit? Vdekja juaj apo? Ata Allahu i ka sfiduar dhe. Se nëse Për shembull, sikurse i ka thonë grupeve të hebrenjve që kanë pretendu se janë të përzgjedhur të Zotit, thonë nëse jeni të përzgjedhur të Zotit, pse s'po disni. Lypni me dek. Më mirë është me dek me shku te Zoti. A jeni a jeni të garantuar shpërblim tek Allahu? Po. A jeni të zgjedhur të Allahut? Po. Pse rrini në tokë? Lypni me dek, shkoni në xhenet. Po kush e lyp atë? Kush e don dekën? Andaj Allahu xhele ve ala i ka sfidu me vdekje. Shiko sot për shembull përpjekjet e njerëzve që kanë bërë pasuri marramendëse, meqë edhe shifrat me i përmend është problem, me jau gjet numrat apo. Apo. Projektet kryesore ku i kanë sot apo. Po lexoni çka thonë ata. Projekti kryesor është përpjekja për garantu përjetësi, a kupton. Ngase dunja është shumë e shkurt e kanë pa në raport me me pasurinë për ta shiju, a kupton, s'ka, e tash çka me bo me shty, a kupton? Domethonë, i ka sfidu Allahu me kufi. Kur vjen kufini, ti kaloje pra, a kupton. Prandaj, Allahu xhele ve ala i thotë, Sfidimi juaj është sfidim i panikut. Si ju ju kur sfidoni ju pi panikit e keni ju, ju i keni pi tutës. Por frikën e juaj po doni me na shit si trimni. Meqë po doni kështu, Allahu xhel-le, ju sfidon nga pozita e epërsisë e fuqisë. Pse Allahu s'frikësohet nga jeta juaj, as nga mohimi juaj apo. Andaj Zoti xhel-le ue ala është, Allahu është Zoti i ngritjes, Zoti i shkallëve të ngritura, Zoti i lartësisë, Allahu është Allah. Ai që i ka këto n'dorë, dhil mearixh, prandaj tashmë nga sfidimi, shikoni këtë, këtë përshkallëzim të shtjellimit, nga, nga sfidimi kalon te prezentimi i madhnimit të Jo a dini me kan po talleni. Jo a dini kan po refuzoni. Ja dini, a, a, a dini ju hidhnimin e kujt po e provokoni, a dini ju. Dhe kjo pytje e madhe. Meqë fillum me pytje, meqë fillum me kërkesa, apo për dënim, Tash shembulli, Allahu tregoi madhështinë e tij. Allahu tregon madhninë e tij. Shembull, një nga shembujt e shumtë, një nga shembujt e panumërt që e dëshmojnë këtë madhërim e këtë madhështi Allahut azze ue xhel është ta'ruxhul melaike. Kjo e ngritjes kanë thonë dijetarët e tefsirit e ka kuptimin e përgjithshëm edhe një kuptim të përveçëm. E përgjithshme është se flet për Allahun i cili në dorën e tij është edhe ngritja, por edhe begatitë e Allahut xhel-le ue ala që njerëzit i marrin në forma ndryshme këto tek Allahu xhel-le ue ala. Dhe një nga format e madhërisë së Allahut është ngritja e melekve. që ngriten nga qielli në tokë e nga toka në qiell, që sjellin atë çka Allahu xhel-le ue ala i ka ngarkuar, zbatojnë urdhnat e Allahut tebareke ue teala. Melekët e Allahut të ndryshëm janë nga dëshmitë se kush është Allahu tebareke ue teala. Çfarë ka pa pejgamberi alejhi selam në Miraxh kur u ngrit? Kur u ngrit në kur ka pa krijimtari madhështore, thotë nuk kishte ven as sa një pllamë që nuk ishte melek që Allahun adhuronte. Që i bjen? Melekët një herë e veç kanë drejt me hi që të jopër. Çdo ditë nga 70.000, prej kur e ka kriju Allahu tebareke ue teala, me mijëra e mijëra, mijëra vite, nga 70.000 hinë edhe dalin, nuk kanë mundësi me ardh ma, apëton. Sa janë këto melaike me Allah? Sa janë, apëton? Andaj Allahu po i thot, mos u tallni me këtë madhështi. Jo, edhe pabesimtarve, po edhe besimtarve, merrne seriozisht këtë madhërim, merrni seriozisht këto kuptime, merrne seriozisht faktin se keni me dalë para Allahut, mor njeri, merrni seriozisht, ma, mos bëni, këtë temë mos e hekni nga mendja juaj, mani, E disa vazhdojnë ngritjen e të tjerët përfundojnë e kthehen se nuk ka mundësi me u ngrit ma lart për shkak të mosbesimit. Sikurse ka në hadithin e gjatë të Bera ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Ose disa thonë se ruh për qëllim Xhibrili. E ka dallu Allahu xhele ue ala nga tërësia e melaikeve për shkak të pozitës dhe vlerës që ka. Sido qoftë, flet Allahu tebareke ue teala për lëvizje Flet Allahu për krijesa madhështore, flet Allahu xhele ue ala për hapsirë marramendëse, që njeriu në kuadër saj është kurgjë. Kush je ti në raport me gjithë këtë hapsirë, me gjithë këtë madhështi, me gjithë këtë numër të madhë melaikesh, kush je ti? A një grimcë e vogël e padukshme. Fare, fare e rëndësishme. Tërësisht dhe skajshmërisht e papërfillshme. Komplet, kush je ti? Çfarë ndikimi ki ti në këto procese? Çka ki, çka bën ti? Ti çohesh e i thush Allahut, s'është kështu, ti a, a je normal ti? Shka surja, surja Mearixh është këndellëse. A, a, a din ti me kon po tallesh? Kush të habiti? Kush, kush të ka të ma, ma me këta? Ama, ti ose s'po njeh kush o ky, a dikush të ka thonë hajt se unë mas teje. Të një, njona ashtë. Ama, Allah po i thotë, ti ose s'po më njeh mirë mu, e nuk po din me kë je tu ba hajgare. Ose dikush të ka thonë, hajt ti se unë t'mbroj. Cila është, apëton? Në dy situatat keq e ki, ma garreke bi rabbikel kerim. Çfarë të ka bo kështu, apëton? Allahu tha, bi rabbikel kerim. Bujaria, Allahu tha, a qekjo të ka çu peshë, apo? A të ka çu peshë mirësia jonë? A qekjo të ka çu peshë? A të ka çu peshë afatizimi jonë? Se ti po flet, po mohon, e bënë mëkate, e na prapë po t'japim me ngrën me pi. E po t'japim afat. A qekjo të ka çu peshë? Një nerv ma i thjeshtë i mundshëm bllokohet, krejt paralizohesh, s'un lëviz fare. Çka je ti hëndon? Çka je ti hëndon? Një bllokim i zorve, ta komplikon jetën komplet, a hëndon? Çka je ti? Ti e din veten tone. Ama diçka ty të ka çu peshë. Diçka ty, dikush të ka rrejt, fort t'ka rrejt keq, apo. Kush është ai? Ma garreke, apo. Për cilën ditë Allahu po flet? Do të fi jeumin në një ditë kane mikdaru që zgjat sa 50000 vite. E çka kjo ditë cila është kjo ditë? Dijetarët kanë jap komente nga më të ndryshmet, ngase nuk kemi ndonjë argument të qartë që mund të domethënë përcakton detyrimisht kuptimin e caktuar. S'kemi kështu diçka apo. Mirëpo nganjëherë, të nderuar vëllezër, domethënë, kuptimi i ajetit mirret nga konteksti i rrjedhës së kuptimit. Kur Allahu flet për një temë të caktume, tani vjen një term s'e dim, duhet me kthy në kontekst të temës që po flet. Domethënë po flet Allahu për melaiket edhe ditën e gjykimit. E po tash qeto 50.000 vjet duhet qeto me i kombinu dikun. Nëse nxirrim jashtë kontekstit, është problem duhet me pas argument me nxjerr. Po ne duhet me kthy në kontekst të rrjedhës së rrëfimit që Allahu po e bën atë. Ktu kemi ditën e gjykimit dhe kemi melaiket. Edhe pse Ibn Kethiri rahimehullah ka përmend katër mendime, disa ulema kanë përmend ma tepër, ma pak, s'është tash kjo koha e debatit, nuk du me u fut n'telashet e, e mospajtimit të ulemave të tefsirit. Mirëpo dy janë ma kryesoret. E që këto të dy kuptime, realisht, e kanë një synim. Neve na intereson synimi. Çka po don Allahu me na përcjell me këtë fakt? Ma tepër kjo na intereson se realisht për çka bën fjalë ky fakt? Për arsye diçka e fshehtë për neve, apo. Khamsine elfe sene, 50.000 vjet. Allahu flet për ngritjen e melaikeve. Disa dijetarë të tefsirit kanë thonë se bëhet fjalë për domethënë kohëzgjatjen që e përshkojnë melaiket në ngritje në rrethana normale. Simbas juve, kishte me zgjat 50000 vjet. Paramendoje këtë distancë Allahu. Paramendoje këtë shpejtësinë e melaikeve nga drita. Apo 50000 vite me shku me marr një urdhën n'qiell me atë një sa është kjo atë. Çe më kudo çfarë madhështie atë. Edhe pse Allahu tebareke ve teala Këtë teme Allahu e bon formë tjetër, tjetër na e dim. Matja e kohës 24 orë të na është n'bazë të rrotullimit të tokës, por ka vite tjera, nuk është nuk është në gjitha planetet viti edhe dita 24 orë. Ka ka planete ku dita është ma e gatë. Viti ma i gatë, i dini këto nga shpjegimet shkencore apo. Mbrena kësaj orbite që na i njohim ka dallime. Sa është kjo hapsirë, sa është kjo distancë, sa është ky shërbim që bëhet, është i madhë Allah, dhe. është i madhë. E Allah po të thotë, shika një melek çka bon, dhe. që Allah e ka mundësua, dhe. e jo, njeri sa i vyn me shkua, dhe. të 50.000 vjetë, unë gjë s'un rrna, dhe. se vdes, dhe. veç me rrnu 50.000 vjetë, s'munesh me nejtë, s'munesh me nejtë, E le më me thonë, ecë 50.000 vjetë, e thonë. A po sheh krijes, që veç nga një melek të abim, e të kallxojmë çfarë krijese kena ato. Janë do tjerë që s'ju kallxojmë, ata sa bojnë, e thonë. Ka shumë që s'ju kena kallxu për ta fare, as dini për ta fare. Dhe është. Kjo është prezantimi i madhështisë, e i madhnimit të Allahut tebareke ue teala. Dhe gjithashtu, një nga kuptimet është dita e gjykimit. se pabesimtarët që sfiduan ardhjen e kiametit dhe e ngutën të vjen ma shpejt do të mbeten në mundime të gjata sa 50.000 vjet ai 50 ditën e kiametit nuk është tash, është tjetër dimenzion e apo Allahu xhelle ue ala është llogari që i shpejt shpejt i kryn Mirëpo nga mundimet e vujtje që i kanë me i përjetu, është sikurse me nejt 50000 vjet apo. Për shembull, do të thonë. Nëse, nëse një njeri për shembull, ë në rrethana normale, në rrethana normale, për shembull, ë 10 kilometra, 10 kilometra, i kalon për një orë. Kur t'i merrsh, po themi, për dy orë, i kalon, për shembull. Në rrethana normale ato. Tash nëse qito rrethana normale, i ngadalsojmë, i ngadalsojmë, me inçizim të kadalshëm atëm. Apo, sa zgatet, Mund bo 10 orë, mund bo 20 orë, dalkadalë, kadalë-kadalë. Ai realisht zgat, apo, por kur njeri është në gazep e në munime, apo, nuk shkon me, me, e, e, nuk shkon me proces të përshpejtum, por shkon me proces të ngadalësum, munimet. A kur është diçka e mirë, shkon me proces të përshpejtum, apo. Andaj mundimet e tyne kanë me kon me proces të ngadalësum. Do të rrinë një kohë të caktume, mirëpo sikur me pas nejt 50.000 vite në mundime në vajtime, pra nashtë përjetimi sa është, s'o me rëndësi koha, me rëndësi është domethonë barra që kanë përjetuam. Diçka çka është dashtë me përjetu për 50.000 vjetë, po e përjeton për 1.000 vjetë. A din çfarë mundimi është kjo, apo? Çfarë, çfarë, çfarë presioni është kjo, apo? Andaj Allahu flet për ditën e gjykimit. Dhe për madhështinë e Allahut tebareke ue teala, se lil kafirine lejse lehu dafi. Mohuesit nuk kanë mundësi me e shty. Mohuesit nuk kanë mundësi me refuzu absolutisht. Absolutisht. Do të jenë këto munime, apo. Prandaj këtu meç Allahu për vite, 50000 vjet. Mund të jenë 1000 vjet, 5000 vjet, s'o me rëndësi, apo. Ajo që është e rëndësishme është se do të vjen, apo. Prandaj Allahu xhelle thot: "Fasbir sabren xhemila." Ti o pejgamber, bo sabër. Duro. Na kena mundsi sot me jau pru. Na kena mundsi menjë me i dënu. Na kena mundsi menjëherë gjendjen me e ndryshu. Na menjëherë kena mundsi. Po jo. Ngase e jotja me bo sabër. Prandaj, të nderum vllezër, këtu kemi mësim me rëndësi të radhës, e që është, në çdo situatë, mbane këtë rregull në jetë, në çdo situatë që ti kalon, në këtë dunjo, qoftë e begatisë, apo qoftë e ndonjë pakënaqësie apo fatkeqësie, në çdo situatë ka adhurime të caktuara që kërkohet nga ti në ato situata. Në çdo situatë. Gjithmonë. Patjetër. Ato adhurime a kanë të bëjnë me gjymtyrët, a me gjuhën, a me zemrën, këto pastaj janë të shpjeguara varësisht nga situata dhe koha. Në situatë, fatkeqësisht shpesh herë ne në situata që kalojmë më tepër mirremi me situatën se me adhurimin në këtë situatë. Gabim. Pejgamberi ka qenë në situatë të presionit edhe dhunës, apo Tash, Allahu, këtu i ke pas dy situata. E para me u marrë me këtë situatë, që këta çka bojnë, këta ishin konë mes vete, këta kështu të e zoti, kjo është situatë e reagimit tu u marrë me situatën. Duke u bo pjesë e problemit. Tjetra është, ti le situatën, ti kqyr në situatë çka duhet me bo ti, kupton. Fasbir, e po të kjo është e jotja, pra. Adhurimi i sabrit. Kur adhurimi i tevekulit. Tash, Allahu e ka pru këtë situatë për me e nxjerr nga robët e tij adhurimin e mbështetjes në Allahun xhel-le ve ala. Shikoni sa bukur e ka formulu këtë Omer ibn Abdulazizi. Ka thonë, Omer ibn Abdulazizi ka thonë, nëse Allahu xhel-le xhelaluhu, ta merr një begati, ta merr një mirësi, ta merr, në vend të saj ta jep sabrin, ajo që ta ka dhonë, është shumë ma e mirë se ajo që ta ka marrë, Pse? Ta ka marrë begatinë e dunjas, e ta ka dhonë mirësinë e adhurimit. Që kjo është brendësi, adhurimi, në çdo situatë, në çdo situatë ka adhurim, në fatkeqësi ka adhurim, në begati ka adhurim, në mëkatim ka adhurim, kur mëkaton njeri, cili është, cili është adhurimi që tash reagon pas mëkatimit? Pendimi, keqardhja, krejt janë këto adhurime, Prandaj vëllezër, ne duhet në çdo situatë, më tepër të miremi me adhurimin që na takon ndaj Allahut në këtë situatë, e pastaj të miremi me çka duhet me reagu e kështu me radhë. Madje, imam Ahmedi Rahimullah e ka përmend, hala pak ma me nivel ma, ma elitar po e them kështu, kupton, këta jenë konë elita, e kjo nuk është dispozitë fetare kështu, kupton, jo, Por është këshillë e Imam Ahmedit për me kuptu drejt këtë rregull, qështu kuptone. Jo me kuptu ti kur thonë, e po qështu ka ka farze, jo, jo, nuk jam tu fol shpjegim juridik, s'jam tu fol. Por, po flas, si duhet me e instalu këtë kuptim dhe si duhet me funksionu këtë kuptim, i adhurimit. E kanë pyt Imam Ahmedin Rahimullah, cili është vendimi sheriatik për me kërku ilaç kur smuhesh? Ka dhe për këtë diskutim te dijetarët, a është obligim me shku te mjeku, a nuk është obligim është vullnetar, njeri me, me që bon sa, a ma mirë sabri a kërkimi i ilaçit? Këto jenë debate tjera, s'du me hi në te, kupton. E kanë pyet në përgjithësi Imam Ahmedin. Ka thonë Imam Ahmedi rahimullah. Thot, preferoj, preferoj që nëse ka mundësi me bë sabër, një kohë, dy dit, tri dit, të kalon sabër, pastaj shkon te mjeku, kupton. Kjo mos e merrni tash 2 dit, 3 dit me nejt, ju të bëhet keq shko menjëherë, situata e kërkon, ka raste kur është farz me shku te mjeku, a kupton, ka situata, na nuk jemi këtu debata juridike tash, por qëllimi është te kuptimi, pse, pse, ka thonë ngase 3 dit, janë të mjaftushme me e aktivizu tevekulin në Allahun tebareke ue teala, e kur e ka të rahatume mbështetjen, pastaj ma rahat shkon te krijesa, Por kur është në problem me tevekulin, me kërku ndihmë nga krijesa, problem aktivizohet tevekuli. Shiko këta njerëz, Allah, qysh menojnë, Allah. Shiko qysh menojnë këta njerëz? Se për ta ma me rëndësi ish raporti me Allahun xhele ue ala, se tani çka ndodh me mu. Ama njerëzit, ma së pari shiko, sahi, Allah, sahi. Na e dimë që na e dimë feja ka përgjigje për gjithçka. Edhe të, edhe është obligim edhe situata e caktuar na e dimë me mbrojt jetën edhe haramat i fshin njeri, a kupton. Krejt këtu nuk ka problem këtë çështje. Po flasim për edukatën, për mentalitetin, për formimin. Për këtë po flasim. Jo për jo për aspektin juridik, besoj që është e qartë apo. Gjatë tavafit, fëmija, si duket nga dielli, kur çka filloi me vjellë. Edhe kam harru krejt që jam në ihram, krejt çka duhet, kam vrapu te mjekët, me shku. Për fëmi. Thotë, pastaj më ka ra n'men që e kom ndërpre, umren e kom bo, Edhe ju vesh, unë s'e kom kry umren, është obligim, Allahu thotë, ue etimmul haxhxhe uel umrete lil-lah, kur ti njërin, ti është ati ihramit, borxh me kry, a kupton. Domethënë, ka situata shumë të jashtëzakonshme, kur të lejohet, për njeri është obligim me përmjën, a je hi, duhet me mbyllë, a kupton. Tha unë s'e kom mbyllë, a kupton. Qarkun e umres nuk e mbylla, thotë u habita te mjeku edhe, a kupton. Unë jam hi, dua të them të vëllazër, njerëzit këtë punë me Allahun e kanë bo shumë thjesht, për gjana shumë ma të thjeshta, habi e po unë e kisha smut, në rregull. Po unë e kisha zor, po në rregull. Feja këtë e parasheh, këtë komsime. Ama pse po pyet mas situatës? Pse masi pe bon qysh ty po ta merr menja tani unë ja bëna se po pse s'po pyet? Pse s'po bon pak sabër që me i dhanë veti hapsirë që zemra ka Allahu m'u kthy një herë a kupton. Zemra me Allahun m'u lidh një herë. Nëse po deshi Allahu tebareke ue teala edhe pa sebep të kryn punë, a është ashtu a kupton. Po deshi Allahu të ndihmon pa shku te kërkush, po deshi Allahu. Na nuk e lujmë kështu, na nuk guxojmë me i lanë sebepet, larg asaj e kena për obligim me i marrë sebepet, por dua të them për edukimin e zemrës. Zemra duhet me kon e lidhun për Allahun tebareke ue teala në gjitha situatat, gjithmonë. Me t'ra n'men Allahu tebareke ue teala në situatë, jo me t'ra n'men Allahu mas një javë, me thonë, po subhana, po m'kokë dashtë, në sahi, po, po, i ikë namazi, s'falet, këtë mundë që ti ka me vetë, po, tani vjen mas dy ditë edhe të thotë, s'jom falë dy ditë, pse s'je falë, jom konë në udhëtim, tash, atë në çka me bo, që ju të la dhëtë namazet ka një, kësë dhejke zemra, çka thotë Allahu për këtë punë, Po pse s'vete kon dikon. A ke marr? A je mundu me vetë kon? Jo thash kur kthehna e ves. A po kupton? Qe kjo problemi jonë që po du me përmend. Unë i kryj punët e mia njëherë, i përfundoj qejfet e mia njëherë komplet, i kryj komplet çka kam. Tani kqyri ku kom shkel, tash çka duhet me bo? Po jo vëlla, jo. Jo. Çka i thënë Allahut azze ue xhel apton? Po pyete vlla. Po kqyre Allahu çka po thotë njëherë apton? Pse a po ki frikë që nëse e merr për një që thotë Allahu, dëmtohesh a privohesh a? Po një jo, përse Allahu xhel ka dhënë zgjidhje. Juridullahu bikumul jusr. Allahu don t'jau lehtësan, jo t'jau vështirsan. Andaj vëllezër, na duhet çdo situatë me shiku, adhurimin e kohës, adhurimin e situatës, adhurimin e rrethanës, a duhet sabër, a duhet falje, a duhet dua, a sadaka, çka duhet me bo n'këtë situatë na mas pari? Cili është ky adhurimi që duhet me reagu? Në çdo situatë duhet me reagu me adhurim. Realisht për çka jena kriju na? Na jena kriju na Allahun me adhuru, po? Na duhet me reagu në çdo situatë me adhurim. Jo me, jo me reagu me adhurim në situata. Po në situata të tjera reagojna me mendim, reagojna me shije, reagojna me përvojë. E pastaj kur të përmbyllet cikli tani kqyrim, a o dasht n'mene adhurim me ba a s'u dasht, se qe tash m'ra n'men apton. E po kjo, qe kjo renditja mrapsht, nuk banë. Obligimi mas pari, apton. Mas pari, mas pari. Çdo fitim që e merr mas pari, çka bën një musliman? Kur fiton rrogën, fiton diçka apo? Po çu i kam bërë, çu kam. Jo. Mas pari në gjithçka? Allahu çka duhet me bo? Çka me bo? Mas pari hakun e Zotit laj Allahut. Kur çohesh n'sabah. Mas pari, mas pari, para se me planifiku ku ka me shku, mas pari. Çka bën? Mas pari fal sabahun, mas pari e përmendë Allahun, mas pari. E që kjo është mas pari Allahu dhe në fundë Allahu. E në mes fillimit e fundit është pjesë e jetës tonë, apton pas të ebë. Kështu organizohet jeta, apton. E patjetër Allahu xhel-le xhelaluhu për njerëzit, ndoshta ajo pjesa, pjesa ma e lehtë e tejkalushme, ma e lehtë e mirëkuptushme, kjo është mungesë e madhnimit. Kjo mungesë e madhnimit të Allahut tebareke ue teala. Pra prej fillimit, çka thotë Zoti, apo? Edhe, edhe në situatat tona, unë i thom shpeshherë edhe në situatat kur për shembull mund të kenë probleme bashkëshortore, apo, ose mes, me njerëzit probleme. Po. Ti po thush, po ti po thush po që Ky qështu, ok, në rregull, ti po thush. A po thot zoti qështu, apo? Jo, s'e di, apo. E pse po e prish me njërin, pa dit çka thot zoti, pse? A po kupton? A pse ke bo problem, pa dit çka thot Allahu? Pse ke bo telashe? Ti duhet njëherë me hesht, kurgjo mos me bo? Me dit çka Allahu thot në këtë situatë? Tani me vepru, shkon e bon katastrofë, e bon llugë te shpia, tani tha, e ma prunë në mu qëtu. Po për çka jena musliman na, a kupton E besimtarët, mushfikun, në suren Mearixh, kanë fort frikë, fort ja kanë dro kësaj dite, por. Realisht, kush i ka punët ma shumë me konë rahat për në kijamet? Por është, ka dalë, se s'e kena kry hala pragun, ka dalë, na, na sahi, kena shpresë tek Allahu xhel-le ue ala, ama, s'jem komod, na kem këtë temë, bajagi me rëndësi madhore, e kena përditshme. Na s'i kem bash ashtu ashtu këto punë të hajgare, apo. Pse ka dallim në reagim. Kush e, kush e ka bo dallimin? Po e ka bo besimi. Mos me konë qiky besim, edhe ti ishe tall. Një njeri e ka provoku Jahja ibn Muadh, ku njeri me aqë me dishëm. E e kam bo të shok, pse s'po ja kthen, a kupton, po ja pja një hunëve, ka thonë, lime talebna l-ilme idhen, e pse kom lyp dije, veç me u bo qiky, nëse, nëse, nëse bona qiky, çka i bjen në sa vjet kom lyp dije, në kurgjo hiç, unë kom lyp dije, veç si qiky mos me konë, a më a më kupton, ti pse je musliman, po veç mos me konë si qiky, për çka, e pse lyp xhenet, po, veç pse unë reagoj qështu, n'kit situatë ky reagon qështu, për çka jem qështu, Po ta bojnë qështu ty, çka po çuditesh për ta, a kupton, ata qesi janë konë. Sa të njëtë luftojnë për gjithçka, bojnë. Ama ti, ja, ti, ja, ti s'je kështu, ti thasë birë, ti pret kijamet me dalë, ti ke me dhon para Allahut llogari, ti s'mund qysh dush ti me reagu, nuk mundesh qysh dush ti me vepru. Jo, ki me shkel vetën tonë, me bo sabër, nëse Allah ka me bo sabër. Po qikjo është terbija, qikjo është edukata. Po po më shtypin e po më shajnë, po ti, po ti, s'është punë e jotja kjo, po. A për shembull o Zot po po ta ngucin librin, po është jemi libri, po, ani, nëse unë pe duroj, pse s'e duron ti, apo? Çka, a pejgamberi, a, a, bëjnë çka ka thonë, ma asber Allah wa ahleme, Hiqmi qafe këta apo. Mos të dhe ka Musin e kanë nguc shumë. Musa ajo nga ata pejgamberë që ma së shumti është, është provoku me me me, me fjalë të ndyta, perfide atë. Ku s'e kanë nguc? Paramendoni, paramendoni. Ja kanë kontestu edhe organin gjenital atë. Ça të mund tul të njerëz Allah. Kur hiqmi qafe këta apo. Ka thënë Allahu azza jall, "Ma ja'altu li nafsi, fa kayfa aj'alu li ghayri?" S'e kum bo rregull për veti, qysh me bo për dikën tjetër? Unë për veti s'ja kum mshil gojën atë. Ja kum falni atë. Nëse Allah e ka qenë, pse ti s'bën sabër? Fasbir. Edhe çfarë sabri? Jo gjithsesi, ja ka dal, ka dal. Se ne kemi këto standarde. Fasbir sabran jamila. Edhe shiko ka kërkesë për sabër, po jo sabër qysh don ti. Fasbir sabren gjemila. A din qëka është sabren gjemila? A din qëka është sabren gjemila? Allahu i thotë, bo sabër, sabër të bukur. Sabri i bukur është ai sabër që ti për asnjë problem nuk i ankohesh kurrë askujt pos Allahut. Na e shohim musliman që distancohet për te, kishe n'emën të bindjeve ku e di çfarë, po me arrogancë, me injorancë, me dhunë, ka thonë, ndaj më shtëve e idhujtarëve, distancohu, po, bukur, apo. Fasfahi safhal gjemil, fal, fal, bukur, mos fal me onë zonë kryt, onë e u falë, se jësë më kështë, ja, ja, ja, që së dhuna, fal, pa përmendje, bukur, gjithçka na duhet bukur me bo, Gjithçka do me bo mirë, qysh na ka msu feja jonë. Prandaj të nëzër, shiko sure Mearixh, tregon qysh me reagu, edukimin ta mëson, formimin. Mëson që gjërat me i ba me standard, me kriter, jo qysh dush ti. Ja ka dalë, se ka këtu rregulla. E pastaj Allahu thot, innehum jeraunehu beiden, ue nerahu kariba. Ata e shohin se Kjo është larg kjo, s'ka me ndodh kurrë kjo punë. Pse larg? Në bazë vlimën në tokë, kur o kijameti? I qe sa ka nis njerëzimi këtu e sa njeri që na sot po rrnojmë. Ani, ue nerahu kariba, na po e shohim që po ndodh. Po Dhe në rëzë mëzër, një njeri që nuk e sheh funin, i doket larg, E ai që e sheh funin, që me ku ka po doket, po po doket, po doket, edhe kjo do me përfundu me këtë. Kjo është kërcnim për kurejshët e Mekës, edhe për çdo njeri që mohon, por është një edukatë për neve. Shpeshherë na munohemi, përpjekemi, bojmë dua, na doket larg o vlla, përmirësimi, ndryshimi, çështja, zgjidhja e problemit, larg o vlla, larg, Ndoshta është afër, na s'po e shohim atë. Ndërsa Allahu xhalla wa ala e sheh atë. Prandaj në këtë situata e jotja është, e jotja është me i ndërmarr masat e duhura, me u përpjek, me bo dua, ndërsa distancën mes teje dhe zgjidhjes është te Ai që e ka n'dorë, ta jap Ai kur e din kur është ma s'miri atë. Prandaj mos u merrni me distanca kohore, larg apo ngat. Po merruni me obligimet e kohës që keni atë. Në çdo kohë ka obligim t'caktuar. Kemi obligim ditën, kemi obligime të natës, kemi obligime të moshës, kemi obligime të gjeneratës, ka obligime. Obligime që i ki në rini, s'i ki në pleqni, Obligimet kur i ki i martuar, s'i ki kur je i pamartuar. Obligimet kur je prind, nuk je si kështu kur nuk je prind, a përshë, ka obligime. E jotja është me njoft obligimin e kohës, me njoft obligimin e situatës, e gjendjes që e ki. Me u marr me obligimet e tua, ndërsa me vetë kohën, merret Zoti i kohës. Allahu tebareke we teala. Na shpesh duke shiku a o larg, a ngat, a ndodh, a s'ndodh, kur ndodh, qysh ndodh, tu marr me këto afate kohore kena harru obligimin e kohës, çka do t'bëjna n'këtë kohë? Çka më rëndësi apo? Çka më rëndësi apo? Prandaj sikur se i ka thon Pejgamberi atij që e ka pyet, i ka thon ja Rasulullah me të sa kur o kiameti apo? Tani është shumë me rëndësi të nderu vllezër dhe motra, shumë me rëndësi me njoft njeri pozicionin ku e ka, me njoft detyra që i ka, me njoft kompetenca që i ka, me njoft adhurimet e kohës, e vendit, e situatës që i takojnë, kjo është me rëndësi. Tjerat janë n'dorë të Allahut tebareke we teala, që të reagojmë gjithmonë me adhurim. E ata janë tallë, jeraunehu beida, largë, gajtë, të lejtë e ata, we nerahu kariba, na ngat pënjojmë, Ahireti është boshti i jetës, është organizatori i jetës, është synimi i jetës. Po e kuptuam si duhet. Nëse e kuptojmë seriozisht, e larg larg domethënë talljeve ose ose mashtrimit me afatizime, a larg a s'o larg e kështu me radhë, nuk është kjo puna jonë atë. Kjo është pjesa e parë e surës Al-Ma'arij, si reagim i Kur'anit ndaj përpjekjeve të Kurejshve me u tall me një pej shtyllave të besimit, shiko çfarë Allahu ju tha dhe si e shpjegoi Allahu këtë çështje, edhe për vetëdijsim tyne, por edhe për edukimin tonë. Allahu xhallahu ala na mundësof që këto tema t'i marrim seriozisht, t'i trajtojmë si duhet, të përgatitemi si sa duhet dhe na bëftë Allah shembull të mirë që të reagojmë në çdo situatë me maturi, e butësi, e urtësi, sipas asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që për neve të jetë prioritet adhurimi e jo përmbushja e tekeve dhe hakmarrja për vete tona. Për.